أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن 195 عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله بيتا وسم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة فقال نعم رواه مسلم ورب الكعبة آه، البخاري i muslim. Kaže od eh, Džabira radijallahu anhu se, pre, eh, eh, se prenosi da je upi, da je upitan od strane Muhameda ibn Abada, da je bio upitan je li uh, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zabranio post petkom. Pa je on govorio da, ورب kabe, tako mi gospodara Kabe Hadis mutafkun alihi ovaj dodatak ima Rabel Kabe kod muslima nije kod Buharija također drugi hadis 196 u istom je kontestu na lehi, u istoj temi govori o Debu Huriri radijallahu anhu Kale sam je to Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam čuo sam Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam da rekao je pulu da je rekao, la je mene ahadukum, neka nikako ne posti neka od vas, je vas žumat, petkom. Ila en je jomen qablahu a jomen badahu, osim da posti dan prije ili dan poslije. Uz petak, znači da posti dan prije ili dan poslije. Hadis mu tefhunali. Ova ova hadisa govori o, znači govori o, o propisu posta petkom, izdvajanje petka sa postom. <clears throat> E, petak, mi dobro znamo da je petak, je znači praznik od muslimana, id. I znači, e, znači svake sedmice imamo petak koji, e, koji se tretira kao poseban dan kod muslimana, kako kod nas turski svetac. Petak, ovaj, Znači dan u koji, koji je poseban kod muslimana, ima svoj poseban značaj e, i e, hadisa, širijski tekstovi koji ukazuju na njegovu fadlu. I zbog toga, i zbog toga znači došlo i e, pitanje posta izdvajanja petka sa postom. Znači, ako je petak vrsta vrsta praznika, ida, znači dana u kojem musliman se raduje i veseli, to je kod muslimana je praznik dan onaj u kojim se raduje i veseli zbog obavljanja određenih ibadeta prema laži lešanuhu. E, postavlja se pitanje, znači je li sad u redu da se taj dan izdvoji sa ibadetom, kao što je zabranjen doći na hadise zabrane posta za e, ramazanski i kurbanski bajran, tako je došla zabrana posta samo petkom, da se izdvoji petak sa postom. E, pošto ovaj petak, e, pošto ovaj dan, pardon, e, koji je vrsta praznika za muslimana, musliman u njemu treba znači da bude da bude znači jak, snažan, da ispolji radost, veselje u tom danu. u tom danu ne bi trebao da posti, nego je, nego je propisano da taj dan mrsi se. Međutim, dati izuzetak, onaj koji hoće, znači da izvoji taj dan, znači e, došla je ovdje zabrana. Međutim, kada se prelazi iz te zabrane, izlazi iz te zabrane, kada se spoji post, ovdje naravno petak, nije problem postiti petak, na onda izuzetak, kada čovjek posti Davudov post pa ga potreti petak, tada nije sporno, tada posti post koji mu, e, koji mu se e, znači koji, koji u skladu regularnog dobrovnog posta koji posti. Također petkom da posti ako se potrefi E, bijeli dani također, znači nije sporno. E, ali da se izvoji petak sam po sebi, znači došla je ovdje zabrana. E, kao što došla zabrana, znači, zašto petka? Zato što petak vrsta, vrsta praznika kod muslimana je pored Ramazanskog i Kurbanskog bajrama. Mislim da da ovo sedmični praznik, a ono su godišnji praznici. Dani u kojima se muslimani iskazuju radost i veselje i koje kada trebaju da da ne postoji, znači da ne izdvaja taj dan sa postom. Izuzetak u, u, tome došlo, znači ako bi osoba kada već hoće da posti, da spoji e, sa postom petka dan prije toga ili dan, dan poslije. Znači, što, u stvari, znači, na takav način, ili da bude u sklopu posta kojih svako, svakako posti. ono posta, znači, poput Daudog posta, pa da ga potrefi e, svaki drugi put ga potrefi da bude dan petka. E, zašto? Zato da ne bi, zato da ne liči taj njegov post koji izvoji petkom, da je izdvojio petak sa, sa tim postom. E, da je izdvojio petak sa postom taj dan, znači da izvoji taj dan e, odnosno da onaj ovdje kako kažem, bilo bez sam znači izdvajanje petka sa postom Znači da ne, bi, e, da ne bi lično kod ljudi, kod sredine u kojoj živi, da, je, da, je, da smatrao da je, da je taj dan petak koji on posti, da je on vađi e, zbog fadla tog dana da se on posti, e, ako bi se izdvojio stalno, postio se on petkom. E, tako on navodi ovdje, mada je, recimo, to, to je jedno od tumačenja zašto, zašto je zabrana. Ono, došla je zabrana se posti zato što je on sedmični praznik. Uglavnom, ovaj hadis ukazuje znači, na zabranu posta petom Dozvoljeno je ako se spoji dan prije toga ili dan poslije toga ili budu u sklopu e, sklopu e, učestalnog, regularnog, dobrovoljnog posta, pa ga potrefi da bude petak. E sad, da li se ova zabrana, da li se ona svodi na zabranu kerahijeta ili zabranu harama? E, pa skupina, znači smat, skupina smatra da je ta zabrana na stepenu tenziha. Znači to je vid ukora, znači kerahijeta. Zašto? Zato što znači da je, da je uopćeno zabranjeno, ne bilo dozvoljeno ni da se spoji ni prije toga e, sa postom, prije toga ni poslije toga ili da se ovaj ili da se posti ako ti, ako ti se potrebi sa nekim dobrovoljnim drugim postom koji postiš. E, da je, da je, znači e, da je haram uopćeno da se posti poput Ramazansko urbanskog bajrama, znači ne bi bila ova dozvola, ne bi ova došla e, dozvola, e, da bi došla dozvola znači da se posti u, u situacijama posebni, znači u smislu ako se spaja s nekim drugim postom. Znači, skupina činjaka smatra da je haram, dok druga skupina smatra da je, da je mekruh, da nije na stepenu harama. Zbog toga što je dozvoljeno sa, sa drugim vrstom posla da se spoji jedno i drugo znači, ima osnova na osnovu ovog hadisa. Um, jedno i drugo ima osnova, bliže je ovo znači, da, je, da je u pitanju Kera kerahijet. Da je u pitanju opća zabrana, ne bi bilo dozvoljeno uopće da se posljedni spojeno, ni bilo kojem smislu, bilo poput dva, poput... Andalusam, Andalusam, Andalusam,